مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Mühtərəm Müslüman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub və əməllərimizə də ixlas olmağa çağırıram. İnsanlar yaranmış e, etibarı ilə tək başına yaşayamayan yəni bir varlıqlardan birisidir. Yəni cəmiyyət içərisində yaşayan bir varlıqlardandır. və insanların cəmiyyət içərisində yaşamasına da böyük bir, bir neçə çox böyük faydalar vardır. Götürək qardaşlıq məsələsini. Məsələn, insanların qardaşı, elə qardaş var ki, ata-ana bir qardaşdırlar. Ancaq İslamda da qardaşlıq vardır. Bu tamam başqa cür bir qardaşlıqdır. Və bunda da böyük bir, çox bir yəni, yaxınlıq və bağlar da var yəni, İslam qardaşları arasında. Götürək, ata bir, ana bir olan qardaşları. Yer gəlib qardaşlar arasına mal girir, vərəsə girir və bir neçə vaxtdan sonra görürsən ki, artıq onların arasında kin, küdrət, hətta düşmanlıq gətirib, əmələ gətirib çıxardır. Yəni, o var dövlət, o pul, mal, fitnədir yəni insanlar üçün, kişi üçün. Ancaq İslam qardaşlığında elə deyil. Çünki orada nə mal var, nə vərəsə var, heç bir şey. Orada ancaq Allah sevgisi var. Allah üçün sevmək və Allah üçün, rızası üçün həlbəttə ki, ə, qardaş olmaq var. Və yəni bu din qardaşları arasında heç bir ə, e, düşmançılıq ola bilməz. Və həmçinin yer üzərində götürsə çox cəmiyyətlər var, şirkətlər var, yəni topluluq insanlar var. Və bunların özlərində də qardaşlıq ola bilməz. Çünki onlar ə, e, əlbəttə ki, tamam başqa bir şey üzə birləşiblər. Əlbəttə onların arasında ancaq şübhəsiz ki, ancaq ə, e, qardaşlıq əlbəttə ki, İslam üzrədir. Əlbəttə ki, o qardaşlar istər ata, ana bir qardaş da olsa, onlar dində, imanda olması daha önəmlidir, daha dəyərlidir. O demək deyil ki, bu ata, ana bir qardaşdır, bunlar heç bir qardaş ola bilməzlər. Burada əqrəbə haqqı da var, yaxınlıq da var, bunların da haqları var. Ancaq əsas başda duran imandır, İslamdır və Allah üçün sevmək, Allah üçün əlbəttə ki, e, qızmaq vardır. Necə Allah Teala Qurani Kərimdə e, ayət kəlməsində buyurur ki, Əl-İmran 103 və hamınız Allahın ipinə möhkəm sarılın və firqələrə, yəni təfiqələrə bölünüb e, bir-birinizə ayrılmayın. Allahın sizə verdiyi nemətlərini də xatırlayın ki, siz bir zaman düşmən ikən o sizin e, qəlblərinizin arasını birləşdirdi. O nemət sayəsində mən din qardaşları oldunuz. Və siz e, cəhənnəmdən bir çuxurun kənarında ikən, yəni İslam gəldi, Quran gəldi, Peyğəmbər gəldi, sizi neynədi? E, o çuxurdan kənarlaşdırdı. Və Allah təala sizə ailəni beləcə zikr edir ki, haqq yolunu, yəni hidayət əldə edəsiniz deyə buyurur. Bax fikiriz. Allah təala burada yenə bizə bəyan edir ki, həqiqətən Allah bu din vasitəsilə qardaş etdilər. Hətta götürək Əvs qəbiləsi, Həcəz qəbiləsi, onlar da qardaş idilər. Ancaq düşman idi, düşmanlığa çevrildi olan qardaşlığı, qardaşlığı və Allah təala bu din vasitəsilə orasını birləşdirdi. Qəbilələr nasıl birləşdirdi? Düşman ikən. Deməli, əlbəttə ki, <clears throat> bu Allah üçün sevmək tamam başqa bir E, Allah üçün qızmaq tamam başqa bir ə, dəyərdir. Və bütün ona görə Allah təala bizi bir olmağa, bərabər olmağa çağırır dinində, kitabında. Və əlbəttə ki, ə, e, bu şeydən insanlar belə bir birlikdən arayanda şeytandır. Yəni şeytan çalışır ki, insanlar arasına girsin və insanları ə, e, firqələrə parçalasın. Yəni düşmanlığa gətirsin. Yəni, biz də çalışmamız lazım ki, o şeytan ar yəni aramıza e, buraxmayaq. Yəni bir məsafə e, buraxmayaq şeytana, yəni aramıza girməsi üçün. Niyə Allah Taala namazı ə, e, son ə, namazı birgə bərabər qılmağa təşviq edir bizlərə? Çünki burada cəmaət var. Yəni insan bir araya toplaşır və bir-birini artıq görür və Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanın gözünün qabağında olan bir şey qəlbində də ona bir yer ayırır. Yəni, həmişə görür, onu sevməyə başlayır və içində də onda bir yer olur. Cümə namazını götürək. Niyə Allah da cümə namazını, yəni qılmasını Allah bizə əmr edib? Çünki cümə namazı e, zaman insanlar bir araya gəlirlər və e, namazlarda insanlar sıx-sıx, çeyin-çeyinə e, sökənilir və bir-birlərindən insanlar güc alır. Güc alır, qüvvə alır. Və cüməyə gəlirlər və insanlar bir-birindən e, bütün problemlərini soruşur. Kimin nə dərdi var, kimin nə çətinliyi var. Yəni bu bunu bizə bəyan edir, göstərir. Və cəmaət namazı həmçinin. Bütün bunlar hamısı nəyi göstərir bizə? E, həmin o qardaşlığı e, insanların arasında qardaşlıq yaratmaq üçün yeganə əlbəttə ki bir vasitədir bizlər üçün. Cəmiyyət və cəmaat olduğumuzu bizə xatırladır, yəni bu cəmaat namazı və cümə namazları. Və bunu bizə bunun bizə onun mesajını bəyan etməkdədir. Məsələn, götürək həmçinin tək hər bir insan tək başına namaz qılsaydı, artıq heç kim heç kimin halından xəbərdar ola bilməzdi. Dərdini bilməzdi. Necə bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi buyurur, buyurur ki, möminlər, müsəlmanlar e, bir vücud kimidirlər. Əgər o bədənə bir dənə tikan batarsa, neyniyər? Onun acısına hamısı, bütün bədən ortaq olar. Yəni, mümin də, müsəlman da belə olmalıdır. Bir çətinliyə düşəndə, bir sıxıntıya düşəndə həmin sıxıntının hamısı çəkməsi lazımdır və ona əlbəttə ki, yardım olması, etməsi lazımdır. Yəni, bir insan ahirətdə hansı yolda olmağını istəyirsə, görmək istəyirsə, o fikir versin, dünyada hansı yol üzrədir? Hidayət yolu üzrədir, yoxsa zəlalət, sapıqlıq yolu üzrədir? Yəni, əlbəttə, hidayət yolu üzrə olsa, o cənnətdə də, axirətdə də ə, e, cənnətdə olar. Yox, tamam başqa bir yolda olarsa, yer də əlbəttə ki, bəllidir. Əlbəttə ki, iki yol vardır. Birisi cənnət, digərisi cəhənnəmdir. Allah Teala necə digər ayət kəlməsində buyurur, 105-ci ayəsində buyurur ki, Allah tərəfindən açıq, aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın. Onlar onlar üçün böyük bir əzab ə, e, əzaba düşər olacaq, yəni belə bir hal vardır deyə buyurmaqdadır Allah Taala. Yəni bunu göstərir. Yəni mömin olan şəxs müsəlman olan şəxs əlbəttə ki, ixtilafa düşməməlidir. Bir-birini arxa çevirməməlidir. Əlbəttə bir-birini sevməlidir, bir-birisinə yardım etməsi lazımdır. Yəni insan heç vaxt özünü bəyənməməlidir. Heç kim özünü digərindən daha xeyirli, daha elmli saymamalıdır. Əgər elmin varsa, əlbəttə ki, onu örgət qardaş var. Görsən, bilmirsə, onu başa sal, örgət. Yox, onu e, hər hansı bir zəifliyinə görə onu xor görüb də onu e, aşağı saymağı sən imandan sayılmaz. Çünki iblisin özü də, lənətullah aleyhi, əvvəlcə iman əhli idi, imanda idi. Elə özünün xeyirli gördüyünə görə Allah onu neynədi? Rəhmətindən qovdu. Yəni, belə bir insan sifət kimdə varsa, bu insanı hara aparacağı artıq bəllidir. İnsan özünü belə şeydən qorumasın lazımdır. Düzdür, əməllər fərqlidir. Hər bir insanın əməlləri fərqlidir. Cənnət də fərqlidir əmələ görə. Bir daha iman daha yüksək olur. Əməl daha yüksək olan Allah cənnətə daha böyük bir dərəcə yerləşdirir. Birinki az olur, əlbəttə ki, onu daha biraz aşağı ə, e, dərəcə, yəni cənnətdə dərəcələr var əlbəttə. Şübhəsiz ki, Cənnət fərqli olduğu kimi ancaq insanların hamısı da fərq etməz qardaşdırlar. Birisi yüksək dərəcədə olsun, digəri əlbəttə ki, aşağı dərəcədə olsun. Və Allah Resulü s.ə.v e, bir hədisdə buyur ki, siz sizə cəma cəmaat olmağa əmr edirəm, yəni cəmaat olun və təfriqəyə düşməkdən e, sizi çəkindirirəm ki, ayrılmayın. Və cəmaat içərisində cəmaat olmağı da sizə yasaq edirəm, yəni qadağan edirəm. Yəni iki cəmaat. El olmaz. Bir dənə cəmaat olmalıdır. Necə hədisdə Allah Resulü nə buyurur? İki kişi bir kişidən daha xeyridir. Üç kişi iki kişidən daha xeyridir. Yəni bu saylar artdıqca o xeyir də artır. Əgər yəni iki kişi bir yola çıxarsa onun birinin əmrini seçin və ona tabi olun. Yəni bu İslamiyyətdə tabiçilik var. Tabiçilik var, cəmaatlık var, bundan ibarətdir. İkinci bir cəmaət. Üçüncü cəmaət ki, artıq insan neyini hara aparır? Cəhalətə aparır. Hələkə aparır. Necə buyurur ki, iki imamdan birisi şeytandır. Bir məsciddə olsun, orada iki dənə imam olsun. Bu nə deməkdir? Onun biri həqiqətən də şeytandır. İnsanların görə arasında ixtilaf yaradırlar bunlar. Necə digər <clears throat> bu qardaşlığı əlbəttə bizə kim Quran-ı Kərim öyrədir ki, necə qardaş olmaq lazımdır? Və əlbəttə digər bir e, e, hədisdə buyurur kim cənnətin ən yüksək dərəcə düşmək istəyirsə cəmaatdan ayrılmasın. Quran e, deməli Quran cəmaatlığı var, sünnət cəmaatlığı var. Bunların hamısı e, qardaşlığı var. Yəni bunların hamısı qardaşlığı gətirib çıxarır. Necə digər bir hədisdə e, Allah Rəsulü nə anladır bizə? Buyurur ki, e, cəmaatdan ayrılan kişi necə bir qoyun sözündən ayrılar bir qoyun, gecə olunca onu e, canavar məhv etdiyi kimi, parçaladığı kimi, o insan ki, cəmaatdan ayrılarsa, onu şeytan o cürlə əlbəttə ki, məhv edər. Və digər bir hədisdə indi Allah Rasulü buyur ki, əgər bir mömin özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməzsə, o gerçəkdən iman sahibi, e, yüksək imana sahib ola bilməz. Yəni, mömin əlbəttə özü üçün istədiyin digər üçün də istəməsi lazımdır. Bir-birini üz çevirməlidir, arxa çevirməməlidir, bir-birinə qızmamalıdır. Və həmçinin bizim qardaşlar çıxan əməllərdən birisi Ramazandır. Artıq Allah həmd olsun ki, artıq Ramazan üçüncü 10 gününü yaşayırıq da artıq bir şey qalmır. Allah bizə nəsib elədi bu Ramazan birisi də 3-10 günlükdən ibarətdir. Birisi 10 günlük, yəni rəhmət ayıdır. Allahın rəhmətini qazanırıq. İkinci 10 günlük məğfirətdir. Allahın məğfirətini Allah bizi bağışlayır. Üçüncü 10 günlük isə nədir? Cəhənnəmdən qurtuluş. Və sonra gəlir bayram. artık bu insanlar için bayramdır. Yəni Allah kısmet edip bu üç büyük e, e necə deyir, dərəcəni əldə edib və səhər olunca bayram namazına gəlirlər. Ve bunlar için bayramdır. Ancaq elə insanlar var ki, Ramazana yetişir, yazıqlar olsun ki, necə Allah arası bunlar için buyurur ki, yazıqlar olsun o insana ki, Ramazana yetişer ve bağışlanmaz. E, bu insan üçün nə bayram olacak kardeş? Hansı günü sevinirsen cehennemden kurtulmadın. rəhməti əldə etmədin, nə bilim, məxfəti qazanmadın. Gör, hansı vəziyyətdəsən, özü heç olmasa yazğın gəlsin. Və həmçinin, mən sizə bir şeydə xatırladım, artıq Ramazan ə, e, bitmə üzrədir və ə, e, bayram namazını sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bayram namazı inşallah ayın 9-unda olacaq. Və 9 ilə 10-un yarısı arası olacaq. Çünki elə qardaşlar ki, uzaqdan gəlir. O baxımdan ə, e, onun yarısına qədər bu namaz qılınacaq. Yəni, qardaşlar bilsinlər və gecikməsinlər. Və bu ayda ə, digər əməllərdən birisi də fitrə deyiləsi bir sadaqa var. Bunu sizə xatırladım ki, namaz, bayram namazı qılınmamışdan öncə yəni bunu vermək lazımdır. Yəni, hər bir imkanı olan, hətta bir günlük ruzusu olan adam bu e, fitrəni çıxartmalıdır. O artıq var dövrsə də baxmır ki, mənim pulum, varım, yoxdur, yox. Əgər bir günlük sənin ruzun varsa, Donana bilirsənsə, sən artıq fitrə verməyin lazımdır. Fitrə ki, göstərir şəriətdə ki, 3 kilo, yəni un və yaxud düyü və yaxud ə, e, xurma. İndi biz yüngülə ona baxıb da buğdadan yapışmaq lazım deyil. Bunun düyüsü də var, bunun xurması da var. Bunların da gör qiymətə də gəlib çıxır. Yəni bu da təqribən gəlir 3 manata qədər gəlib çıxır ki, 3 kilo, yəni 3 manata qədər gəlir və onu da ki, ə, e, kasıblara, fağırlara vermək lazımdır ki, o, o fağırlar bayramı keçirə bilsin. Bu fitrə də şübhəsiz ki, alınmalıdır və istər düyü olsun, e, digər fərməşğul olsun, nə olsun, yəni bunlar anlı müsəlmana barədə öncə vermək lazımdır. Çalışaq bunu çıxardaq. Və e, e, elə qardaşlar var ki, bilməzlər, yəni sən kimə vermək lazımdır? Əlbəttə ki, çalışıb yaxına vermək lazımdır, yetimlərə vermək lazımdır. Məsələn, elə qardaşlar var ki, məsələn, burada bizdə yəni, siyahı tutulur, məsələn, anlı da verilir. Yəni, bilməyən yəni, müraciət edə bilər. Yəni, qardaş, necə ki, Abu Bəkər məscidində verilirdi o cürünə. Burada da yəni o cürünə yəni tədbirlər görülür. Allah təala bizi bu ayda e, yaşatdığını Allah həmd sənalar olsun. Amin. Allah bizim e, aramızda o qardaşlığı daha da birləşdirsin. Amin. Allah bizi nifaqdan, kindən uzaq eləsin. Amin. Allah cəm müsəlmanlara yardımçı olsun. Amin. Allah təala məscidimizi, qardaşlarımızı fitnəkərdən fitnəlindən qorusun. Allah bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Amin. Və əsas da əxlaq məsələsi. Məsciddə biraz hər şey e, əxlaq məsələsinə fikir vermək lazım. Allah bizi gözəl əxlaq sahiblərdən etsin.